ומרדכי. ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעח זעקה גדולה ומורה. ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש צר. ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע. הבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד, סח ואפר יוצא לרבים. ותבואנה נהרות אסתר וסריסיה, ויגידו לך, ותתקלקל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי, ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל, ותקרא אסתר להתך. מסרי סי המלך, אשר העמיד לפניה, ותצווהו על ledat לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התך אל מרדכי, אל רכוב העיר, אשר לפני שער המלך. ויגד לו מרדכי, עת כל אשר קראו, ועת פרשת הכסף, אשר אמר המן לשקול, על גנזי המלך, ביהודים לאבדם. ואת כתב הדעת, אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו, להראות את אסתר ולהגיד לך, ולצוות עליה לבוא אל המלך, להתענן לו ולבקש מלפניו יבוא עתק, ויגד לאסתר, את דברי מרדכי. ותאמר אסתר להתק, ותציבהו אל מרדכי. כל עבדי המלך, והעם מדינות המלך, יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך, אל החצר הפנימית, אשר לא יקרא אחת דתו להמית לבד. מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה ואני לא יקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום. ויגידו למרדכי, אה, דברי אסתר. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי ונפשי, להימלט בית המלך מכל היהודים. כי אם הקרש תקרישי בעת הזאת רווק והצלה. יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובתביק תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגיעה למלכות, ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי. kenot et kol ha yehudim בשושן וצומו עליי ואל ve ואל תשתו ve ימים לילה ויום גם אני tu shloshet yamim ובכן. kam ani Of אבוא אל המלך אשר לא כדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. ויעבור מרדכי, ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר.